Pa okej, okay. E, danas je 5. decembar 2010. sastanak zvanično počinje. Uh, teme ovaj put nemam na papiru, ovaj, ali najviše bih se koncentrisao na film i na timove, tačnije na lingvistik tim. Ako ima dosta novosti a, na a, polju filma i njegove promocije, tačnije premijere u Srbiji, a, i a, pošto Ana iz Makedonije nije tu, a, pričat ću i u njeno ime pošto me obavestila i šta se tamo dešava. Uh, oni su sredili dve projekcije, jednu u Skoplju, uh, drugu u Ohridu, čini mi se. Po jedna projekcija će biti, neće više raditi za početak, pa će posle tamo, nevam pojma, posle 24. možda. Uh, sve, oni su već sve dogovorili, potpisali su i ugovor i treba da dobiju filmove kad se prevedu i to je to. A, što se tiče nas, pa Nenad nije tu možda, samo sekund. Bio je malo pre na Skype-u smo mi četovali. I da će doći. samo sekund, pošto mi on treba, a, sačekajte minut. Zvaću ga ja, hoćeš. Mihajlo, a do kraja decembra bi trebala arena da se otvori, jel tako? Mihajlo.